mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene kao i svakog četvrtka točno u jedan sat je Marija Ražnjević. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Trend Radija. Hvala Marija, malo se samo približite mikrofonu i ovu buku nam odradite ovo da, da razbijemo odmah. <laughs> Sad će biti bolje. Ako slučajno netko nas nije čuo na prvu. O čemu ćemo danas razgovarati? danas razgovaramo o pravu na pristup informacijama. Mm, to je nešto što nam svima treba. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pa da čujemo gdje leži onda problem. Uh, pa <laughs> problem leži ovaj, pa rekla bih na više strana ovako prije svega građani su, barem nekako sam stekla takav dojam kroz svakodnevnu komunikaciju s njima, da zapravo vrlo često nisu upućeni u svoja prava da nisu informirani između ostalog e, velik broj građana nije upućen ni u pravo na pristup informacijama pa kada u nešto čovjek nije upućen onda ni ne koristi to dakle ne zna da postoji pa ne može ni koristiti e, građani svakako imaju pravo znati oni imaju pravo biti informirani imaju pravo biti upućeni u većinu onoga što njihova lokalna ili državna vlast radi e, u to kako se troši proračunski novac općenito u odluke koje donose međutim kod nas je situacija otprilike takva da e, tijela javne vlasti ne informiraju ili barem ne informiraju dovoljno dobro građane, ali s druge strane i građani su zapravo vrlo često pasivni pa se i sami oni ne interesiraju za ta svoja prava, tako da jednostavno nedostaje te komunikacije između tijela javne vlasti i samih građana. I mhm. onda su građani vrlo često i nepovjerljivi prema tijelima javne vlasti i svašta nešto. Mhm. ispričavam se što vas e, prekidam, ali htjela bih e, reći svima svim slušateljima Trend Radija da u ovom trenutku u sljedećih 15 e, minuta nešto malo manje mogu sudjelovati u mhm. ovoj emisiji i to pozivom na potpuno besplatni 050 Izvolite Marija, nastavite. Uh, pa da, evo, um, E, pristup informacijama, ali usko, bi usko su vezana zapravo za njega i neka druga načela kao što su recimo o transparentnosti i načelo javnosti, e, gdje zapravo kada bi se to sve poštovalo u praksi, dakle e, ne bi dolazilo ni do zlouporaba vlasti, ne bi bilo korupcije, dakle građani bi bili zadovoljni, imali bi povjerenja u svoju vlast. Često dakle svi spominju taj pojam transparentnosti, ali, ali isto tako vrlo često to ostane sve samo na priči. Kada kažemo transparentno, onda to između ostalog znači da e, tijela javne vlasti bi trebala biti otvorena prema javnosti, da bi znači podatke o sebi i svojem djelovanju trebali učiniti dostupnima javnosti. E, s tim načelom usko je vezano i načelo javnosti, znači koje isto tako kaže da rad državne i lokalne vlasti mora biti javan. Znači vlast ne bi trebala, odnosno ne bi smjela kriti od građana ono što radi, mhm. budući da ih je upravo dakle, upravo ti građani su ih izabrali i oni su dužni raditi u interesu građana. Dakle, Ispričavam se Marija što vas prekidam, ali čini mi se da imamo poziv u emisiji. Halo, halo, tko je s nama? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. E, imala bih pitanje za gospođu Mariju ako može. Može, može, izvolite. E, ovako, radi se o sljedećem. E, ako bi mi mogla odgovoriti, kao vlasnik psa sam se malo iznenadila ovoga, vidjela sam jednu gospođu da koristi elektro e, ogrlicu i to mi se nekako čini vrlo okrutno i nekako ne vjerujem da je to čak možda i legalno mhm. pa ne znam na koji način ovoga se tome može pristupiti da mi da informaciju da li se treba reagirati ili kako mhm. mm. Hvala vam na vašem pozivu i na vašem pitanju. Evo, ostanite u Stren radio, dobit ćete odgovor. Hvala, vam puno. Dakle, ne samo da <laughs> nije legalno, naravno da nije legalno, evo zakon o zaštiti životinja izričito zabranjuje korištenje i električnih ogrlica i bodljikavih ogrlica i općenito svih tih nekakvih sredstava i naprava kojima se dakle kažnjava životinje, odnosno kojima se kroz kaznu nastoji utjecati na njihovo ponašanje. E, Takvi bi trebalo prijaviti veterinarskoj inspekciji. E, predviđene su i kazne, novčane kazne, 5 e, do 15 tisuća kuna mislim da je kazna ako se radi o fizičkoj osobi koja na taj način postupa prema psu i 30 do 50 tisuća kazna je za pravnu osobu ukoliko se tako ponaša. Tako da nije, nije legalno. Čak u trgovinama, znači gdje se inače, koje su opremljene dakle razno raznim potrepštinama za kućne ljubimce se ne mogu naći takve stvari tipa električne ogrle nego se mogu naći u recimo trgovinama gdje se prodaju bodeži, elektrošokeri i tako slične stvari. Znači nije dopušteno, nije legalno, kažnjivo je, novčano je kažnjivo. Mhm. Dakle, ako vidite e, slične situacije kao ova gospođa, slobodno ih e, javite. Tako je. otvoreni su još uvijek telefoni, vi slobodno ukoliko imate bilo kakvo pitanje možete se javiti na 0805160. U redu Marija, zakon o pravu na pristupu informacijama da, Zakon o pravu na pristup informacijama, evo, e, kod nas je u Hrvatskoj donesen po prvi put 2003. godine. Čisto onako za jednu malu usporedbu, Šveđani koji su inače onako <laughs> dosta napredni su još 1766. imali zakon e, koji se je zvao e, otprilike zakon o medijima i pristupu javnim dokumentima ili recimo Francuska koja je 1000 1789. godine u svojoj deklaraciji o pravima čovjeka i građanina isticala da svaki pojedini građanin ima pravo od svakog javnog službenika tražiti, dakle da mu praktički podnosi račune o tome kako se troši javni novac. Dakle, oni su već prije dakle tih nekih 230-40 godina bili svjesni toga da zapravo građani imaju itekako pravo znati uh, i što se radi s novcima i zapravo kako postupa ta, kako postupa vlast koja je izabrana od samog naroda. Kažem evo mi u tom <laughs> pogledu barem kasnimo od dobrih 230-40 godina, ali nije ni to najgore. Znači mi već 13 godina ili tek 13 godina ako se uspoređujemo sa Francuzima i Šveđanima uh, imamo taj zakon o pravu na pristup informacijama koji s jedne strane jamči dakle građanima da mogu od tijela javne vlasti tražiti informaciju putem zahtjeva za pristup informacijama, a s druge strane e, nalaže, odnosno propisuje obvezu tim tijelima javne vlasti da informacije učine dostupne. Još uvijek e, informacije zapravo slabo dolaze do, do samih građana. Kažem, to je ono što sam i na početku spomenula, e, sami građani zapravo se slabo informiraju, tijela javne vlasti jednostavno ne obavljaju baš dobro taj posao, tako da jednostavno šteka tu još zapravo puno puno toga. Um, Dakle, svaki građanin, ukoliko ga bilo kakva informacija zanima, e, jer e, zaista iznimni su dakle slučajevi u kojima tijelo javne vlasti može ne e, pružiti informaciju. To su dakle nekakve, ne znam, stroge tajne, tipa vojne tajne, poslovne tajne i slično. Ali kažem, to, to je jedan manji dio podataka. Većinu podataka zapravo građani imaju pravo znati i to u roku od 15 dana od kada postave dakle taj svoj zahtjev. Ako ne dobiju odgovor ili ne dobiju um, odgovor na ono pitanje koje su zapravo postavili jer zna se često događati, evo recimo i meni se znalo događati da pitam jedno, a dobijem odgovor nešto sasvim treće. Onda se dakle građani imaju pravo žaliti, odnosno podnijeti žalbu u povjereniku za informiranje koji će onda, naravno ako je vaš zahtjev osnovan, naložiti tom tijelu da vam informaciju pruži. E, međutim, nekad evo nažalost unatoč e, tome što svi kažem pozivaju se i na tu transparentnost i javnost, e, ponekad tijela javne vlasti kao da se svim silama trude prikriti neke informacije i zapravo ne dati ih. Sama sam imala slučaj onako <laughs> dosta problematičan sa gradom Senjom gdje sam tražila određene informacije pa onda ili ih ne bi dobila u roku od dva tjedna nego bi čekala na njih dva mjeseca pa kada bi napokon stigle to bi bilo onako um, vrlo nepotpuno dane informacije, pa bih ih opet tražila, pa sam podnosila žalbe povjereniku za informiranje, kojemu su oni tvrdili da su mi dakle učinili dostupnima sve informacije, zapravo nisu. Zapravo to je cijela jedna trakavica, ali evo ako vam nešto zaista treba, onda e, morate biti uporni. E, sami građani, evo e, ono što sam spomenula da znaju biti pasivni. Ekopan je u tamo negdje krajem ožujka u sklopu jednog svog projekta proveo jedno istraživanje koje je obuhvatilo 375 ispitanika i njih 273, odnosno 73% je reklo kako smatraju da ih tijela, e, lokalna tijela javne vlasti ne informiraju dovoljno. E, tako da, ali opet s druge strane, e, ono što sam, e, evo čisto primjer kako i sami građani zapravo ne, ne traži informacije, provjeravao sam za grad Karlovac, na čijem području znači živi negdje oko 56-57 tisuća stanovnika. U 2015. godini zaprimio je samo 11 zahtjeva za pristup informacijama. Dakle, to je jedna zaista mala brojka s obzirom na taj mhm. tako velik broj stanovnika. Uh, u svakom slučaju uh, mi smo uh, krajem lipnja svjesni dakle te činjenice da, da informacije slabo dolaze do građana. U Ekopanu održali smo jednu radionicu upravo o modelima informiranja građana, odnosno o tome kako poboljšati tu komunikaciju s građanima koja je očigledno loša. I ta radionica je zapravo bila namijenjena svim gradovima i općinama s područja Karlovačke županije, gradskim tvrtkama kao što su čistoća, zelenilo, vodovod i slično i pripremajući se za tu radionicu onako provjeravala sam web stranice redom svih gradova, općina i već svih ovih nabrojenih i moram priznati da e, zapravo većina tih web stranice e, izgledala je loše da to tako kažem. E, bila je vrlo nepregledna u smislu da čak i kada točno znate kakvu informaciju tražite, vrlo teško ju možete pronaći na stranici. Na većini tih stranica bile su objavljene onako dosta zastarile obavijesti. Na nekim stranicama čak nije bilo ništa objavljeno, nego je pisalo samo da je stranica u izradi to još od 2013. godine. E, isto tako svi oni su dužni imati e, službenika za informiranje. Dakle, po onom zakonu o pravu na pristup informacijama, to je dakle ta osoba u tijelu javne vlasti koje se građanin obraća putem zahtjeva tražeći informaciju. E, na nekim od tih stranica nije bio uopće naveden službenik za informiranje. Znači, ako ja kao građan želim doći do neke informacije, ne znam kome se uopće trebamo obratiti. E, u svakom slučaju e, ono što <laughs> je još više porazno od svih znači njih kojima je poziv bio upućen, bio je upućen na nekih 25 adresa, e, samo se je grad Karlovac odzvao našoj radionici i gradske tvrtke, dakle Karlovačke gradske tvrtke Vodovod, Čistoće i Zelenilo. Dakle nitko mhm. drugi, dakle svi ostali gradovi, općine, ne znam, te gradske tvrtke iz drugih gradova, nitko. Jednostavno su rekli da nemaju vremena, da nisu za interesirani i slično. A stranice izgledaju blagorečeno užasno. E, tako da, znači nešto je loše, ali baš nas briga, ne želimo uopće ovaj, nismo zainteresirani da poradimo na tome da, da poboljšamo tu nešto. Idemo na jednu kratku pauzu pa ćemo se vratiti Može. natrag u emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Oh, well, well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Mm Ooh. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh. gets tired when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touches my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. Mm-hmm. hey. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Došli smo skoro pa do samog kraja naše današnje emisije. Vrijeme da čujemo i raspored mobilnih eko otoka iz gradske tvrtke Čistoća. Da, evo, e, mobilni eko otoci od 3. do 16. listopada, dakle kroz ta dva tjedna e, biti će na e, području Kablara, Rečice, Skakavce i Šišljavića. Pa evo, ako nas neko tamo sluša, može slobodno svoj odvojeno prikupljeni otpad odnijeti do tih mobilnih eko otoka. Nadam se da ste čuli. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I ostanem, još samo najaviti sljedeću emisiju. Da, u sljedećoj emisiji bavit ćemo se životinjama, konkretno rodama. joj, <laughs> joj, joj, joj. A otišle su već sve, jel? Pa e, obično odu, ali evo prošle godine i zapravo proteklih godina znalo se događati da poneka ostane pa onda bi građani masovno zvali joj vidjeli smo rodu što napraviti, kako postupiti pa evo. A da ne znam što je sa klepetanom i malenom, nigdje nije osvano niti jedan da, pa se već brinem. <laughs> ali... Da, u svakom slučaju evo bit će, onako par naputaka ako opet koja roda ostane kako postupite, evo što uraditi, što učiniti. Hvala puno Marija. Hvala vam. Vidimo se sljedećeg četvrtka u isto vrijeme na, istome mjestu. Da. Hvala, pozdrav. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Chervecké.